الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي rehma na amani zimfikie mtume sallallahu alayhi wasallam tuko katika silsila yetu ya darsa ambayo inafungamana na mambo ya kuchinja tuliongelea mambo mengi leo insha Allah Allah kitujalia tutazungumzia uh, namna ya kuchinja na adabu za kuchinja na shuruti sharti za kuchinja yushtaratu lihalli alhaywani bidhakati shurutun tisa kuna sharti tisa inakuwa ni sharti ili yule mnyama unaenda kuchinja iwe ni halali uweze kukula Sharti ya kwanza an yakuna almuzakki mimma yumkinu minhu qasdu tadhkiya. Au huyo mtu ambaye anaenda kuchinja ni mtu ambaye katika sharia ina ibada yake inakubalika. Kama mtu ambaye ame, amefikisha mwaka wa kutofautisha sina tamyiz ama amebalighi ama sio majunun ambaye mtu ambaye amekosa akili Yani sharti ya kwanza ni huyu mtu ambaye anachinja awe ni ibada kwake inakubalika. kwa huwa albaligh au huwa almumayyiz alaqil fala yahillu ma dhakahu saghir. Ila mtu ila nyama ambaye imechinjwa na mtu ambaye ni mdogo kabisa hajafika mwaka wa kutofautisha uh, basi uh, kichinjo chake sio halali Sharti ya, sharti ya pili an yakuna almuzakki musliman au kitabiyan, au yule mtu ambaye anachinja ni Muislamu ama ni watu ambao wamepewa kitabu ambaye ni Wayahudi wa Manasara, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an, wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, eh, yani chakula cha watu ambaye wamepewa vitabu kabla yenu ni halali kwenu na chakula chenu pia ni halali kwao. Kwa hivyo Sharti ya pili ya uh, ya kuchinja ni mtu ambaye anachinja awe ni Muislamu ama kitabi. Je, mwanamke akichinja ni halali ama si halali? Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yajuzu liumumi aladilla, inafaa kwa sababu adilla zilikuja wala haikutaja ya kwamba mwanamke akichinja haifai, bali imekuja hadith na Ibn al-Munzir rahimahullah amenukuu ya kwamba ijma ya wanazuoni waqad ya anna jariyata li Ka'b bin Malik imepokelewa ya kwamba kijakazi cha Malik Ka'b bin Malik kana tar'a ghanaman yani alikuwa anachunga mbuzi alipokuwa anachunga mbuzi mbuzi moja ikapata jeraha uh, usibat minha shatun fa dhakatha bihajarin sasa akachukua Eh, alipoona huyu mnyama amepata uh, amepatwa na shida anaweza kufa, akachukua jiwe akachinja nayo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kuhusu hiyo, faqala, akasema kuluha, kuleni kuleni nyama kama hiyo. Kwa hivyo inafaa kitu ambaye imechinjwa na mwanamke ni halali wala haina shida, bali min Uthaymeen ametaja fawaid, akatoa fawaid katika hii hadith. Miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika hii hadith, ibahatu dhabihati almar'a, ya kwamba mwanamke akichinja e, mbuzi ama mnyama yote ambaye mwanamke amechinja ni halali ibahatu dhabihati almar'a, na ikichinjwa na kijakazi pia bado inakuwa halali, na mtu mwanamke ambaye ako katika haidhi pia akichinja Ibn Uthaymeen amesema ya kwamba inafaa kwa sababu lianna nabii sallallahu alaihi wasallam lam yastafsir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa mwanamke amechinja hakuuliza ya kwamba huyu mwanamke alipochinja alikuwa na haidhi ama hakuwa na haidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mubasharatan direct akasema kuleni ni halali. Na faida ambazo zinapatikana zingine katika hii hadithi ni ina ya kwamba inafaa mtu kuchinja na mawe na kuchinja e, mnyama akiona akona imekuja na alama yani imefikiwa na hatari na imekuwa ya kwamba anaweza kufa unaweza unaweza kumchinja sasa tukiingia katika shart sharti ya tatu ya kuchinja ni an yaqsud at yani huyu mtu ambaye anachinja awe amekusudia kuchinja si ati amechukua tu panga panga ikamwangukia kwa shingo yake haiwezi kuwa halali kwa sababu inaweza kuwa mnyama amekuvamia wewe unajizuia ukapiga ukapiga na panga panga ikakata shingo mnyama kama huwa akikufa hatakuwa halali kwa sababu huku kusudia kumchinja kwa hivyo lazima ukusudie kumchinja sharti eh, sharti ya nne alla yadhbaha li ghairi llahi yani mtu asichinje kwa ji, kwa, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mithla an yadhbaha taqarruban li sanamin yani kama mtu pengine kuchinja kwa ajili ya kujikaribisha, kujikaribisha kwa sanamu ama kwa mtu ambaye anaona pengine ni aulia. Yani kwa hivyo sharti ya nne ni mtu anachinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ajili ya kitu chochote. Sharti ya tano, alla yuhilla lighairi ismi lighairi llahi alayhi, yani asitaje pale anapochinja jina asiyokuwa jina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kutaja bismin nabi hata kama atataja jina ya mtume akasema badala kusema bismillah anasema bismin nabi au bismi jibril au bismi arrais alfulani yani husema bismi, bismi jibril yani anataja jina ya jibril ama mtume ama mtu yoyote rais yoyote kwa hivyo kutaja asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapochinja inafanya e, mnyama kama huyo sio halali sharti ya sita ni ayusami Allah alaiha yeye mtu ambaye anachinja aseme bismillahi anapochinja liqaulihi ta'ala wa qauli dalili ni qauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi yani kuleni yale ambayo yametajwa jina ya Allah subhanahu wa ta'ala inapochinjwa in kuntum bi ayatihi mu'minin kama kweli munaamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala wa yushtaratu an takuna at tasmiyatu inda iradati adh dhabh na ni sharti katika hiyo bismillah yani mtu aseme bismillah pale anapotaka kuchinja si pengine unasema bismillah na unaenda ku kusali Eid pengine unaenda kusali Eid ndio unasema bismillah ukirudi unachukua tukisu unakata hapana lazima unasema bismillah pale unapotaka kuchinja isipite nafasi mingi katikati na ni sharti an bismillah katika madhhab ya al-Hanabila Ahmad ibn Hanbal wanasema ya kwamba lazima aseme ataje tu hiyo jina ya bismillah peke yake asitaji jina yoyote amba hata kama ni jina ya Allah kama mfano bismillah kama kusema bismir rahman eh, bismi khaliq bismi rabbil alamin yani jina ya Allah ambaye sio bismillah sio Allah katika madhhab Malik, lakini Ibn Uthaymeen hapo mwisho akasema ya kwamba yani mtu akitaja jina yoyote ambaye ni ya Allah kando na ya Allah bismi Allah hakusema akasema bismi Rahman inafaa. Ibn Uthaymeen amerejesha hiyo kauli ya kwamba inafaa mtu akitaja jina nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tabaru an takuna Nina tena pale anapochinja lazima mfano mtu amechukua kisu akachukua mbuzi yake ili ya kumchinja alafu akabadilisha akasema bismillah baada ya kusema bismillah akabadilisha mbuzi akawacha hiyo mbuzi akaleta mbuzi nyingine akileta mbuzi nyingine lazima hapa pia aseme bismillah umesema bismillah juu ya hiyo mbuzi alafu unaenda kuchinja mbuzi nyingine hiyo pia haifai Ukisema bismillah juu ya hiyo mbuzi lazima uchinje hiyo hiyo, lakini ukibadilisha mbuzi lazima useme bismillah kwa mara ya pili. Lakini ukibadilisha kisu hiyo haina shida, umsema bismillah baada ya kuweka kisu alafu ukatoa hiyo kisu ukachukua kisu nyingine, unaweza kata bila kusema bismillah kwa mara ya pili. Fima sasa, kuna masala nyingine hapa. Fima idha taraka tasmiyata ala dhabiha, mtu amechinja na hakusema bismillah katika hii masala maulama wamehtalifiana kauli tatu. Kauli ya kwanza anaha tahillu sawa an taraka tasmiyata aliman dhakiran am nasiyan jahilan, yani nyama kama huyu inakuwa halali sawa iwe amesahau ama ameacha kwa kusudi. Ala ayati hal, yani kama hakutaja kama mwenye amechinja ni Muislamu, hata kama hata kama hajataja bismillah kwa kusudi ama kwa kusahau, haidhuru. Hiyo ni kauli ya kwanza ambaye ni madhhabi ya Ash-Shafi'iyya, madhhabi ya Shafi'i binaan ala anna tasmiyata sunna, kwa sababu yeye anaona ya kwamba kusema bismillah kwa e, pale mtu anapochinja ni sunna. Madhhabi ya pili ni annaha tahillu in tarakaha nisyanan wala tahillu in tarakaha amdan, inakuwa halali mnyama mtu akisahau kusema bismillah Amechinja amesahau bismillah lakini kama amechinja ame, ame kwa kusudi hakusema bismillahi hali ya kuwa anakumbuka lakini hakusema bismillahi katika hii hala wanasema haifai haifai kuliwa inakuwa haramu hiyo ndo madhhabi ya pili ambaye ni madhhabi ya Abi Hanifa Malik Ahmad fil mashhur yani Ahmad bin Hanbal pia akona kauli mbili miongoni mwa kauli yake moja ni hii madhhabi ya tatu kauli ya tatu ni annaha la tahillu sawa'an taraka tasmiyata aliman dhakiran am nasiyan jahilan madhhabi ya pili ni kuna wenye wamesema mtu kama amechinja mnyama na hakusema bismillah iwe amesahau ime ame, ame, amewacha kwa kusudi hii huu mnyama haiwezi kuwa halali kabisa hata kama umesahau ama umeacha kwa kusudi huu mnyama ambaye ime, imechinjwa bila kusema bismillah inakuwa haram wa huwa ihda riwayatayn an Ahmad hii ni kauli ya pili ya Imam Ahmad Wakala Sheikh al-Islam na Sheikh ibn Islam ibn Taymiyyah pia amesema hii ni kauli ya wengi katika masalaf, na Ibn usaymin pia amerejesha hiyo kauli ya kwamba hiyo kauli ya kwamba mtu kama amechinja bila kusema bismillah, sawaan iwe amesahau ama hakusahau, nyama kama huyu hatakuwa halal. Akasoa dalili wa hadha huwa alqawlu sahih, akasema hiyo kauli ndo sahihi لقوله تعالى وقول الله سبحانه وتعالى دليل من قول الله سبحانه وتعالى kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi msikule yale ambaye hakutaja jina ya Allah inapochinjwa na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema ma anhara dama wa dhukira ismullahi alayhi fakulu yani yote ambaye anapochinja baada ya kuchinja damu imemwagika kwa wingi na imetajwa huu mnyama uh, eh, bismillah inapochinjwa kuleni. Kwa hivyo uh, hizo ndo kauli tatu ambaye katika hizo kauli tatu ambayo Ibn Uthaymeen amechagua ni hiyo kauli ya tatu ya kwamba mtu akiwa amewacha bismillah nyama kama huu hatakuwa halal. Sharti ya saba ya kuchinja antakuna dhakatu bimuhaddin yanharu dam, mtu awe amechinja na kifaa ambayo iko na ukali na ikatoa e, damu pia ikatoka kwa wingi. Ghaira sinin, hiyo kitu ambayo mtu amechinja nayo isiwe ni e, meno wala dhafrin wala isiwe ni kucha. Miongoni ma hadid, hiyo kitu ambayo amechinja nayo inaweza kuwa chuma Uh, chuma unaweza tumia lakini iwe muhimu iwe ina ukali hajar uh, vile vile Mawe pia mtu anaweza tumia katika kuchinja ikiwa na ukali wa khashab. Bao pia vile vile wazujaji chupa pia mtu anaweza tumia kwa kuchinja nayo, lakini kitu ambaye imekatazwa ni mtu kutumia meno ama pembe ama kucha. Hizo ndo vitu ambazo hazifai mtu kuchinja nazo. Li hadithi Rafi' bin Khadij, dalili ni hadithi ya Rafi' bin Khadij anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsema ma anhara dama wa dhukira ismullahi alayhi, yani nyama ambaye damu imetoka kwa wingi baada ya kuchinjwa na imechinjwa imetajwa jina ya Allah inapochinjwa fakuluhu, yani kuleni, malam yakun sinnan, yani pindi haitakuwa kitu ambaye imechinjwa nayo sio meno ama kucha wasauhadithukum an dhalik, nitawaambia kuhusu hiyo. Ama sinu ama meno fa'idhumun fa'adhamun ni kwa sababu ni kama mfupa meno ni mfupa ama dhafru famadyu alhabasha al ama uh, kucha ni kisu ama vitu ambao wanatumia Habasha wanapochinja Sharti ya uh, nane katika kuchinja ni inharu dam, yani damu kutoka kwa wingi, liqaulihi ma anhara dam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yani ametaja kwamba vitu ambavyo mtu anaweza kula, nyama ambayo mtu anaweza kula ni ambaye iko na sifa mbili. Sifa ya kwanza damu imetoka kwa wingi na imetajwa jina ya Allah inapochinjwa. Sharti ya tisa, ayakuna almuzakki ma'dhunan fi zakatihi shar'an, yani huyu mtu ambaye amechinja mnyama kama huu awe ni mtu ambaye amepewa ruhusa katika kuchinja. Kuna watu ambao hawana ruhusa ya kuchinja, mfano mtu ambaye ako katika hija, ameenda hija, ako katika haram pale. ha? Eh, kuchinja kwake haifai. Hizo ndo sharti tisa ambazo mtu anafaa kuziangalia katika kuchinja. Kuna adabu pia, adabu za kuchinja na makuruhatuha. Adabu za, za kuchinja ya kwanza ni istiqbalu alqiblati inda dhabiha, yani mtu kuelekeza Uh, mnyama wake kibla anapochinja ni hadithi Jabir kwa hadithi ya Jabir ambaye tulitaja mbeleni Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusali Idi akachukua kondo yake akachukua na kisu akaelekeza qibla akasema bismillah Allahu akbar Allahumma hadha min Muhammadin wa ali Muhammad uh, wa min ummati Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechinja akaelekea ameelekeza kiblani. Kwa hivyo adabu ya kwanza ya kuchinja ni mtu aelekeze mnyama anapochinja kwa kibla. Ya pili ni alihsanu ila dhabiha, kufanyia wema huyo mnyama ambaye unaenda kuchinja kwa kufanya hiyo kisu ambaye ama kitu yoyote ambayo unaenda kuchinja nayo iwe iko na ukali ya hali ya juu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadith inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ihsan kwa juu ya kila kitu kila kitu unafaa kufanyia ihsan fa idha qataltum fa ahsinu qitla yani mkiua ueni kwa uzuri na mkichinja pia mchinje vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadimisho ya hadith waliyuhidda ahadukum shafratahu mtu atie panga yake ukali vizuri iwe na ukali yurih dhabihatahu, yani astareheshe huyu mnyama ambaye anaenda kuchinja, asitumie kisu ambaye haina ukali. Hiyo ndo adabu ya pili. Adabu ya pili ya tatu, an yanhara alibla qa'imatan ma'qulatan yadaha alyusra yani katika kuchinja ngamia inatofautiana na kuchinja hizo mm, wanyama wengine mm, kama kondoo na ngombe. Yani adabu ni kuchinja ngamia hali yakuwa imesimama na kufungwa miguu miguu yake moja ya mbele mkono yake ya ya kushoto inafungwa na inasimamishwa na anasimama na hizo zingine tatu ndio nyachinjwa inachinjwa liqaulihi kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fadhkuru smallahi alaiha sawaf yani tajeni jina ya Allah hali ya kuwa sawaf sawaf ni nini qala ibn Abbas ibn Abbas amesema qiyaman ala thalathi raqawain yani chinjeni ya kwamba imesimama na miguu mitatu na moja imefungwa. Hiyo ndo adabu za kuchinja ngamia. An yadhbaha ghayra al-ibli mudji'atan. adabu zingine ni mtu kuchinja isiyokuwa ngamia hali ya kuwa imemlalisha. Hafai kumchinja hali ya kuwa amesimama. Wayadha rijlahu ala safhati unuqiha. Na yake miguu yake juu ya shingo yake ili aweze kuchinja vizuri isiye inaweza kimbia na alafu ipate maumivu na ipate shida sharti lingine eh, adabu nyingine ni istikmalu qat'i alhulqumi walmarii walwajijain yani mtu anapochinja akamilishe kukata hulqum hulqum ni pale amba, mahali ambayo ama njia ambayo chaku, e, eh, upepo inapita pipe ambayo upe, inapitisha upepo hiyo pipe ikatwe vizuri inapochinjwa wal mirri na mirri pia majra taami washarab yani mahali ambaye chakula inapita hiyo njia ambaye chakula na kinywaji inapita pia ikatwe vizuri wale wajidani wajidani ni kuna mchipa miwili ambaye ni nguvu imezunguka ime, ime hiyo hulquma ambaye ni mahali ambaye upepo inapita Adabu nyingine ni ardhul ma'i 'alayha 'inda dhabhi dhakarahu ba'd ash-shafi'iyya. Hiyo ni katika madhhabi ya Shafi'i, yani mnyama kabla hujamchinja umpatie maji. Akunywe maji katika madhhabi ya Shafi'i, alafu ndio kumchinja. Hiyo hizo ndo adabu za kuchinja. Adabu zingine ni aniwari anha sikin, mtu asimonyeshe huyu mnyama pale anapoenda kuchinja, asimonyeshe kisu, afiche kisu. fa fi musnad Ahmad, katika musnad Ahmad an Muawiyata ibn Qurra an abihi anna rajulan qala, mtu mmoja akasema, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inni la adhbahu shat, mimi nachinja uh, mbuzi wa ana arhamu, hali ya kuwa namhurumia au qala inni la arhamu shata an adhbaha, mimi nakuwa na huruma ya kumchinja mbuzi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ashata in rahimtaha rahimakallah, ukimhurumia mnyama unapomchinja Allah subhanahu wa ta'ala pia anakuhurumia. Adabu yengi ya sita ya, ya nane ni ziyadatu takbiri baada tasmiya, kuzidisha kusema Allahu akbar baada ya kusema bismillah. Fayaqulu bismillah wallahu akbar, anasema bismillah Allahu akbar. لحديث أنس وحديث أنس ambaye imepokea amepokea Anas bin Malik anna nabiy sallallahu alayhi wasallam tume sallallahu alayhi wasallam amechinja dhaha yake dhaha yusammi yani akichinja udhiya yake anasema bismillahi wallahu wa yukabbir na anasema Allahu akbar adabu ya tisa an yusamia inda inda dhabhi al au al man hiya lahu yani kutaja pale anapochinja udhiya ibada ya udhiya ya idi ya adha ama aqiqa aqiqa ni ile kichinjo ambaye mtu mtoto akizaliwa inachinjwa katika siku yake ya saba yani ataja aseme ya kwamba anamchinja kwa ajili ya mtu gani hii pia ni miongoni maadab mtu anachanja kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allahumma hadha min Muhammadin wa ali Muhammad ya kwamba hiyo kichinjo ni ya Muhammad ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam na ali yake na familia na familia yake na umma wa Muhammad yani kwa hivyo ni sunna na ina, ni adabu mtu ataje pale anapochinja yani anachinjia nani lihadithi Jabir kwa hadithi ya Jabir qala sallaitu ma'an nabii sallallahu alaihi wasallam Jabir anasema ya kwamba nimesali na mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume alipomaliza kusali fansarafa faata bikabshin akaleta kondoo fadhabahahu faqala akachinja akasema bismillah wallahu akbar bismillah Allahu akbar akasema bismillah Allahu akbar Allahumma hadha eh Allah hiyo ni Muhammadin wa, wa wa, wa ali Muhammadin wa lam wa man lam yudhi min ummati Muhammadin Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochinja amesema bismillah Allahu akbar, akasema hiyo kichinjo ni ya Muhammad na ali yake na yoyote ambaye hakuchinja katika umma wa Muhammad. Wa idha dhabahaha wanawa man hiya lahu biduni tasmiyatin ajza'ati an niyyatu liqawlihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, na mtu akichinja hali ya kuwa hakutaja huyu mtu, mfano mtu amemwakilisha mtu mwingine lakini pale anapochinja bismillah Allahu akbar amesema bismillah Allahu akbar lakini katika nia yake ameweka ya kwamba anamchinjia mtu fulani hiyo kichinjo sio yake ni ya mtu fulani hakutaja hiyo hakusema kwa mdomo amesema inafaa kwa sababu innamal a'malu binniyat mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amali yote inazingatiwa nini nia adabu ya mwisho ambaye ya kumi an inda dhabhi al-udhiyati bilqabul mtu kuomba dua ya kukubali Allah akubali hiyo kichinjo chake anapochinja bismillah Allahumma taqabbal mtume sallallahu alaihi wasallam amesema bismillah baada kusema bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad ayo ya Allah kubali hiyo kichinjo kutoka kwa Muhammad na ali yake na umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaingia katika makruhatu dhab yani mambo ambayo inachukiza si vizuri mtu kufanya anapochinja. Jambo ya kwanza ni anyuzakiha alatin kalatin limukhalafati amri nabi sallallahu mtu kumchinja mnyama kwa kisu ama kifaa chochote ambaye haina ukali ambaye itasumbua mnyama ambaye itampatia adhabu ina ambaye inamtesa kwa sababu hiyo ina khalifu maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amesema falyuhid ahadukum shafratahu walyurih dhabihatahu mtu atie ukali vizuri kisu yake na astareheshe mnyama wake kwa hivyo kumchinja mnyama na kisu ambaye haina ukali ni ina khalifu maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa mtume katika hadithi pia mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mtu Huyu mtu kama huyu amelalisha mbuzi yake ashamlalisha kwa ajili ya kumchinja lakini huko anatia panga yake ukali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia laqad addaita laqad aradta an tumitaha mautatain wao umetaka kumuua mara mbili yani una, unatia ukali mbele yake hali yako inaangalia na huko umemlalisha kwa ajili ya kumchinja Tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtu kama huyu unamuua una, una kama mara mbili kama ambaye unamua mara mbili. Hala haddathaha kabla an tubjiaha, si unge, ungetia ukali panga yako kabla hujamlalisha. adabu ama kitu nyingine ambaye inachukiza katika kuchinja, an yuzakiha wal ukhra tanzuru ilay mtu kumchinja mnyama hali ya kuna mnyama mwingine iko karibu ina inamwangalia, hiyo pia haifai. Unamchinja mnyama ikiwa peke yake, ikiwa wanyama wengine hawaoni adabu nyingine alla yaf'ala ma yulimuha qabla zuhiqi nafsiha yani mtu asifanye kitu ambaye inamuumiza inamletea maumivu huu mnyama kabla nafsi, roho yake ijatoka kama kuvunja shingo yake kabla ijakufa umekata umekata na kisu alafu kisha watu wanavunja shingo hivi uh, hiyo pia haifai unangoja mpaka ikufe ndio unafanya ama bisalkhiha ama unatoa ngozi hali ya kuwa mbuzi bado haijakufa au yaqta'a shay'an min a'dha'iha qabla an tamut ama unakata kiungo katika huu mnyama kabla haijakufa hiyo yote haifai bali wakila yahrumu dhalika bali ni haramu kabisa yani kukata kutoa ngozi aliyekuwa mnyama ambaye haijakufa ama kuvunja shingo yake kabla haijakufa, hiyo yote ina khalifu ya maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haifai mtu kufanya na kumadhibu mnyama ana ambaye amemchinja. Jambo lingine ni aniwajiha ila ghairi alqibla. Mambo mengine ambayo inachukiza ni mtu kuelekeza mnyama kwa upande ambaye sio upande wa kibla anapochinja. Hiyo pia ni inachukiza wala haifai mtu kuelekeza mnyama wake upande ambao sio upande wa kibla. Uh, kwa ufupi hizo ndo ahkam na vitu ambazo zinakufungamana na mambo ya kuchinja kwa ufupi. Kuna mambo pia tuliyawacha, tuli kuna zingine tumeziruka, lakini zile ambaye ni muhimu zaidi tumetaja katika